bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Ahli iymon birodarlar, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergeşken ümmetimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret kıgen ekenler hicret kıgenmiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacir bölen ekenler muhacirmiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu yolda cerahatlengen ekenler elhamdülillah bizge hem cerahat yetken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu yolda şehit bergenler Biz ham shahid beryapmiz, Alloh taolo shahidlarimizni qabul qilsin. Amin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yo'lda jihad qilganlar va biz ham jihad qilyapmiz, Alloh taolo jihadimizni o'zi qabul qilsin. Chunki birodarlar biz yaxshi bilamizki, amallarni qabul bo'lish sharti ikkitadir. Bittasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashish. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amaliy qilib bergan singarin amal qilsak qabul bo'ladi. Birinchisi esa nima edi? Ixlos edi. Xolis bo'lishlik kerak Allohning roziligi uchun. Demak biz vaqtiki muhojirlikni da'vo qilamiz, mujohidlikni da'vo qilamiz. Albatta, albatta agar biz bu amallarimizni qabul bo'lishini istasak, albatta biz Mana bu ikkita shartga amal qilishimiz kerak. Birinchisi ixlos, ikkinchisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatib bergan ko'rsatmalarga muvofiq, ya'ni sunnatlarga muvofiq. Ya'ni har bir amalni birodarlar qilyapgan vaqtida mana bu ikkita shartni topishga harakat qilaylik. Mana bu ikkita shartni topishga harakat qilaylik. Bo'lmasam xosirat dunyo va oxirat dunyoda ham zarar ko'ramiz. Ko'rib turamiz, bu yo'l qiyin yo'l ekan, mashaqqatli yo'l ekan. Dunyoda ham zarar ko'ramiz, oxiratda ham zarar ko'ramiz. Shuning uchun ham birodarlar, men mana bu ulug' kunlarda turibmiz, Alloh taoladan so'raymizki, mana bu kirib kelgan islomiy yilimizni, islomiy tariximizni, islomiy oyni Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'ladigan oy va yil qilib berishini va islom ummatiga Alloh taolo g'alabalar futuhatlar va islomiy imorat, islomiy xilofatni qaytarib olishlik yili qilsin Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda so'raganlar aytgandilarki, sizlar so'rasanglar shu dahrni, ya'ni bir yilni mukammal yaxshiligini so'ranglar. Biz ham shunga muvofiq Alloh taolodan mana bu kirib kelgan oyni kirib kelgan yilni Alloh taolodan yaxshiligini so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga iymonimizni salomatlik qilsin. Hop biz alhamdulillah mana bu e, mintaqaga mana bu yerdagi muhojirlarimizni ko'rishlik ne'matiga musharraf bo'ldik. Albatta biz asosiy bu yerga kelishimizga sababchi bo'lgan voqeani eslatib o'tishdan oldin ba'zi bir nasihatlarni qilib qo'ymoqchiman. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ad-dinu an-nasiha." Din xolis turishlik dedilar. Din nasihatdir dedilar. Shuning uchun ba'zi bir nasihatlarni qilib qo'ymoqchiman. Chunki birodarlar biz tanlagan yo'l juda ham xatarlik yo'l. Juda ham bu yo'lda imtihon sinovlar ko'p. Chunki aytib o'tdik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dan Madinaga hijrat qildilar. 13 yilda Makkada topilmagan sifatlar Madinaga kelib topildi. Makkada bo'lmagan sifatlar Madinada topildi. Makkada quvg'inga uchrayotgan, doim azoblanayotgan, shahid qilinayotgan, qamalayotgan mustazaf mazlum muhojir bo'lmagan hali musulmonlarning holi nima edi? Faqatgina nima? Mashaqqatda edi. Mana shu Makkada topilmagan sifatlar Madinaga ko'chib o'tishlik bilan topildi. Bular jumlasidan hasad. Bular jumlasidan nifoq. Makkada yo'q edi bu narsalar. Chunki hech kim toshlarni tagga qo'yilib azoblanayotgan Hazrati Bilolga hasad qilmasdi. Ya azoblanayotgan Sumayya radhiyallohu anhoga hech kim hasad qilmasdi. Madinaga kelgandan keyin shavkat topilingandan keyin qudrat topilingandan keyin nima sifatlar paydo bo'ldi? Mana shu Alloh subhanahu va taolo harom qilgan sifatlar paydo bo'ldi. shuning uchun alloh taolodan biz ham panoh so'raymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam panoh so'radilar mana shu madinaga kelgandan keyin topilingan yomon sifatlardan panoh so'rashimiz kerak birodarlar shu jumladan bittasi hasaddan chunki iblisni shu kuyga solgan narsa hasad edi odam alayhisalomni ikki o'g'illarini bir biriga dushman qilgan narsa shu hasad edi yusuf alayhisalomni aka akalarini ukasini qatl qilishlikgacha chorlagan narsa shu hasad edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haq payg'ambarligini o'zining kitobidan o'qib, aniq yuzlarga qarab turib, u kishidagi alomatlarni ko'rgandan keyin ham Allohning g'azabiga ro'baro bo'lgan yahudiylar Banu Isroilni mana shu kuyga solgan insonlarni eng badbaxi qilib qo'ygan narsa hasad edi birodarlar. Yoki nasorolarni Isa alayhisalomni o'zlarini payg'ambari ba'zilari g'ulu qilib bizni ilohimiz deb da'vo qilayotganlar o'zlarini kitoblari Injilda xabar topgandilarki, Isa alayhisalom o'zlaridan keyin keladigan oxirgi Ahmad ismli payg'ambarni xabarini bergandi u kishi. Nimaga bular bu kuyga tushdi? G'ayril maqdubi alayhim valaddallin bo'ldi bular. Mana shu hasad tufayligidan bo'ldi. Aytib o'tdim, Makka dan Madinaga ko'chilingandan keyin topilingan sifatlar bu. Hattoki Habashada topilmagan bu sifat. Habashadan ular muhojir edi. Najoshiyning hokimiyatini adolatlik hokimiyatining ostida yashashardi. Xaybar fathigacha o'sha yerda bo'lishgandi. Bularning ichida topilmagan hasad sifati nima bo'ldi? Madinada topildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib o'tdik, payg'ambarligi haqidagi hamma bashoratlar Tavrot va Injilda kelgan edi. Safiya radhiyallohu anha bu kishi Banu Isroil qavmidan bo'ladi. Aytadilarki, rivoyat qilib Hali u vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nikohlariga o'tmagandi bu kishi. Aytadilarki, otam bilan amakim Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lib kelganlardan keyin Madinaga u kishini ziyoratlarga borishdi. Borib qaytib kelgandan keyin amakim bilan otam bir-birlari bilan so'zlashib o'tirishganda, men ularni suhbatlariga quloq solib turgandim. Shunda amakim so'radilarki, "Ey, otamdan so'radilarki, Bu sizlar xabarini bergan payg'ambar shumasmi dedi. Shunda otam aytdiki, "Ha, shu" dedi. Amakim takror-takror so'radiki, "Adashmayapsizmi?" dedi. "Yo, adashmayapman. Ayni shu Tavrotdagi sifatlari bor ekan" dedi. Shunda amakim so'radiki, "Endi nima qilasiz?" deganda dadam aytdiki, "To tirik ekanman, buni qarshisiga kurashaman" dedi. Buni qarshisiga dushmanlik qilib o'tqizaman hayotimni dedi. Mana buni hasad deydi birodarlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarning holini bayon qilib aytadiki, ya'rifunaka kama ya'rifuna abna'ahum. Sizni xuddi o'zlarini avlodlarini taniganni singarin tanishdi ular. Ya'ni Alloh taolo shunday misol keltiryaptiki, hattoki shu maxluqotlar, hayvonlar, shu qo'ylarning ichida ham onasi, qani shu qo'yning onasi qo'zichog'ini tanib oladi. Endi u inson shuncha aql berilgan yuz minglab insonning ichidagi farzandini tanib oladi u. Alloh taolay aytayaptiki, ular sizni ayniki o'zlarining avlodlarini taniganlari singani tanishgandi. Lekin nimaga dushman bo'lishgandi? Haqni kelgandan keyin nimaga dushman bo'lishgandi? Buni sababi hasad edi birodarlar. Hasad edi. Bu hasad qiyomat kunigacha bo'ladi birodar. Agar kimdagi muzda hasad paydo bo'lgan yo paydo bo'lmaganligini bilishni xohlasa, bir mu'min kishiga yetayotgan yaxshilik va yomonlikni xabarni eshitganda o'zini qalbiga bir quloq solsin. Qalbi nima deyapti? Bir mu'minga yaxshilik yetgan bo'lsa, unga u xafa bo'layotgan bo'lsa, tarozisini o'zini oldiga qo'ysin. Bir mu'minga yaxshilik yetdi, bu xafa bo'layapti bunga. Bunda hasad boshlanibdi. Yaqin kunda bu hasad buni yeb tugatadi. yoki bir mu'minga musibat yetdi. Og'ir kun yetdi, yo mag'lub bo'ldi, yo zindonga tushdi. Bunga qalbida xursand bo'lyaptimi? U hasad boshlangan inson. Yoki hasad, yana bittasi o'zini afzal deb biladi boshqalardan. iblis nima dedi ana xayrun minhu dedi men bunda yaxshiroqman dedi odam alayhissalomdan yaxshiman dedi shuning uchun hasaddan birodarlar o'zimni va sizlarni allohdan panoh so'rashlikka buyuraman birodarlar chunki mana bu yo'lda ko'rib kelyapmizki Juda insanlarını insonlarni adashtirayotgan narsa mana sıfatlar, sifatlar. sıfatlar sifatlar va şu: shu. Keyingisi nifoq, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allohumma inni a'udhu bika minan nifoq deb turib munofiq bo'lib qolishidan panoh so'radi. Umar ibn Xattobdek jannatdaligi aniq bo'lgan zot Huzafata Yamoniyni ko'rganda ranglari oqarib ketardi. Chunki Huzafata Yamoniy munofiqlarni nom-nom bilardi. Nom-nom tanirdi. Chunki Rasululloh sallam bu kishini nima o'zini sirini saqlaydigan nima qilgandi? Xos kishi qilgandi. Hattoki janoza hozir bo'lsa so'rar ekanlar Umar ibn Xattob janozaga Huzayfa ishtirok qilyaptimi yo qilmayaptimi deb. agar kishi ishtirok qilayotgan bo'lsa chiqib janozani o'qib berar ekan agar ishtirok qilmayotgan bo'lsa o'qimas ekan hatto yuzlari oqarib ketar ekan shunda hozafi so'radilarki ya amir mo'minin nimaga meni ko'rganda rangingiz oqarib ketadi deganda allohga qasam ichib aytaman shu sen bilgan munofiqlarni ro'yxatida meni ham nomim bormi yo'qmi derdi u kishi shunda tushunamizki rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimaga munofiq bo'lib qolishidan panoh so'raganliglar. Xotirjam bo'lmaslik kerak inson. Xotirjam bo'lmaslik kerak. Bu bitta narsa. Uchinchi muhim muhim eslatmalardan bittasi birodarlar, shayton amalimizni ziynatlab ko'rsatmasin. Shayton amallarimizni ziynatlab ko'rsatmasin. ko'p mujohidlarni, ko'p ulamolarni adashtirayotgan sifatlardan bittasi nima? Ozginagina amalni shayton katta qilib ko'rsatadi. Zinatlab ko'rsatadi. Shu bilan bu inson sirotul mustaqimdan chiqib ketadi, birodarlar. Buni eslatishdan charchamaymanki, o'zimizni amalimizni solishtirishlikda oxirat uchun qilayotgan amalimizni solishtirishlikda biz uchun tarozi, biz uchun mezon, biz uchun o'lchov birligi bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, xulafoi roshidin al-mahdiyin, sahobiylar, salafi solihinlar. Mana bularni amaliga biz o'zimiz amalimiz solishtirib ko'rishimiz kerak. Islomni har qaysi kichkina katta amalni qilyapgan bo'lsa, namoz o'qiyapkan bo'lsa, roza tutayotgan bo'lsa, zakot berayotgan bo'lsak, haj qilyapkan bo'lsak, jihad qilyapgan bo'lsak, mu'minlarga hokisonlik qilyapgan bo'lsak, kofirlarga shiddatlik turgan bo'lsak, muhojir bo'lgan bo'lsak, har qancha amal qilayotgan bo'lsak, ularni amallariga solishtirib ko'rishimiz kerak. Ularga o'xshab namoz o'qiy olayapmanmi? Ularga o'xshab roza tuta olayapmanmi? Ularni singarin ixlos bilan amal qila olayapmanmi? Ular singarin men ham ihson sifati topildimi? Menda hokisonlik bormi? Mana bu sifatlar bilan biz o'zimizni amalimizni ularga solishtirishimiz kerak. bu amallarimizni oxirat amallarimizni o'lchovi qilib atrofimizga qaramasligimiz kerak. O'zimizdan quyiga, o'zimizdan pastga nimaga qaramasligimiz kerak, birodarlar. Agar atrofga qarasak, o'zimiz o'rab turgan muhitga, yoki bizdan kamroq amal qilyotgan odamlarga yoki amal qilmayotgan odamlarga qaraydigan bo'lsak, biz gumroh bo'lamiz, biz adashib ketamiz birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, muhojir shunday kishiki, Alloh taolo nahiy qilgan narsadan qaytgan kishini muhojir deyladi. Alloh qaytargan, shundan qaytgan kishini muhojir deyladi. Agar sahobalar bizdan uzoqda o'tgandi deb shayton vasvasa qilayotgan bo'lsa, o'zimizga yaqin bo'lgan, yaqinda o'tib ketgan shahidlarimizga qaraylik. Ulardan namuna olaylik. Ularning amaliga o'zimiz amalimizni solishtirib ko'raylik. Men bu gaplarni aytishdan murod birodarlar, yo'limiz juda ham xatarlik xatarlik xatarlik xatarlik doim aytganman bu yo'lga biz avval yoki oxir chiqqanlar emasmiz bizdan oldin ham chiqilingan bu yo'lga bizdan keyin ham chiqiladi bizdan oldin chiqib bu yo'lda mashaqqat chekib shahid bo'lib ketganlarni ham ko'ryapmiz eshitayapmiz ko'ryapmiz Ve o'zimiz ko'rib turibmiz bir vaqt bizdan oldinroq SSR degan imperiyani belini sindirgan Afg'oniston mujohidlarining ahvolini ham ko'rdik. Sayyof, Mas'ud falan falan falan falanlar. Mujaddidi Ismoilxon katta-katta qo'mondonlar bor edi. Ularning qo'lida 100 minglab askar bor edi. 100 minglab mujohid bor Ular ham ko'rib turibmiz. Yomon qismatdan, yomon oqibatdan qo'rqaylik, birodarlar. Shayton aldab aldab qo'ymasin. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi robbikal karim. Ey inson, seni o'zi nima narsa mag'rurlantirib qo'ydi? Nimanga g'ururlanasan o'zi sen? Sen yok edin. Hayotda yok edin sen. Shunday zotga sen mag'rurlik ki ku shunday karim bo'lgan zot. U seni parvardigoring, seni tarbiyat qilgan zot. Allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak. U Robbing shunday karim zotki, u seni yaratdi. Yo'qdan bor qilib yaratdi. Yaratganda ham shunday bir iflos sudan. Jirkanchlik suvdan yaratdi seni. Allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak. Va seni yaratganda ham shunday go'zal surat bilan yaratdi. Hamma a'zolaringni barobar qilib yaratdi. Hamma a'zolaringni vazifalarini bajaradigan qilib yaratdi. Va yaratganda ham adolat bilan yaratdi. Alloh taolo boshqa surat bilan ham yaratishga seni qodir edi. boshqa bir maxluqni suratda yaratishga ham qodir edi. Har bir narsaning o'zini kushandasi bor, birodarlar. Har bir narsani temirni yeb tashlaydigan zang. Zanglasa temir tugatadi uni. Har bir aytdik kushandasi bor har bir narsa. ilmni ham kushandasi bor jihodni ham kushandasi bor amallarni habada qiladigan kushanda bor shulardan bittasi riyo suma mag'rurlanishlik mana bular biz amalimizni habada qilib tashlaydi birodarlar habaan mansura qilib tashlaydi allohdan qo'rqaylik birodarlar allohdan qo'rqaylik allohdan qo'rqaylik allohdan qo'rqaylik birodarlar o'zimizni isloh qilaylik ummatni boshiga yetayotgan musibatni shu jumladan sizu bizni boshimizga yetayotgan musibatni sababini uzoqdan qidirmaylik birodarlar o'zimizdan qidiraylik va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sizlarni boshingizga bir musibat yetmaydi, faqat o'zingizni kirdikoringiz sababli yetadi. eng oqil kishi, eng dono kishi nima boshiga yetadigan musibatlar xatolarda avval o'zini malomat qiladi. Boshqalarni emas. Islom tarixidagi Uhud g'azvasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinadan tashqariga chiqib jang qildilar. Va bu jangning natijasi mag'lubiyat bilan tugadi. 70 ta musulmon shahid bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq jarohatlandilar. Yuzlardan shuncha ko'p qon hatto holdan toyib o'tirib namoz o'qidilar. Jang maydonida 9 kishi bilan saloqli kishi bilan qoldilar. Mana shu jangga baho berilayotgan vaqtida umumiy ahli sunna val jamoa aqidasida mana shu jangga baho berilayotgan vaqtida Allah rozi bo'lgan sahobiylarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar meni sahobalarimni so'kmanglar, sahobalarim haqida yomon gap gapirmanglar deb qo'yishlar bilan birga hamma tafsir kitoblarida, sirat kitoblarida, sahobalarning hayotida Uhud g'azvasidagi mag'lubiyatning sababini itoatsizlik qilgan tog'ning ustida turgan merganlar deb yoziladi. Har kitoblarda. sahobalarni shu g'azvada qilgan xatosini kitoblarga yozilingan. Xato qilishgan dedi. Va undan keyin Alloh taolo ularni gunohini kechirgan. Itoatsizlik sababligidan dunyoni shayton ziynatlab ko'rsatdi, tog'dan tushib ketishgan. musulmonlarni orqasi ochilib qolgan. Hunayn g'azvasi kunidagi g'azvani avvalidagi shikastni ham ayni shakl aytiladiki, bir kishi mag'rurlandi. Chunki islom tarixida Makka fathidan keyin 2 oydan keyin bo'lgan g'azva Hunayn g'azvasida musulmonlarni adadi 12 ming edi. Mushriklarning adadi 4 ming edi. Musulmonlar 3 barobar ko'p edi. Shu yerda bir kishining og'zidan nima gap chiqdi? ho bizni shuncha kuchimiz borki, hech kimni toqati bizga yetmaydi. kuchimiz ko'p deb mag'rurlandi. U yerda birodarlar 1400 ta bay'ati rizvonda ishtirok qilganlar bor edi. Makka fathida ishtirok qilganlar bor edi. Jannatni va'dasini olganlar bor edi. Rasul sollallohu alayhi vasallam jang maydonida amir bo'lib turgan edi. Alloh taolo o'zini nusratini olib qo'ydi. Yordamini olib qo'ydi. Bir insonning mag'rurligi bilan, g'ururlanishligi bilan islomiy jamoatga Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchilik qilib turgan jamoati kelyapgan nusratni olib qo'yildi. 12 ming lashkar orqasiga qaramay qocha boshladi. Hatto ro'parlarda turgan mushriklar aytdiki, "E bu qanaqa jang bu?" dedi. Bitta qo'yni sog'ib olgungacha turib bera olmadi bular dedi. Sababi nima edi? Bir kishining mag'rurlanishi. Bir kishini xatosi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maydonda sanoqli kishi bilan qoldi Keyin jangning nihoyasida Alloh taolo yordam berdida lashkar yana qaytdi orqaga. Bular sahobalar birodarlar. Radiyallohu anhum Xayrul qurun qarni degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislaridagi eng zamoni saodatda yashagan kishilar. Boshimizga kelayotgan musibatlarni boshqalardan qidirmaylik birodar o'zimizni gunohimiz sababligidan o'zimizni xatoyimiz sababligidan mana bunday desak eng insofli baho bergan bo'lamiz eng insofli baho shunda bo'ladi ba'zi ichimizdagi kishilarni kasofat tufayli jamoat ham bos musibatlanayotgan ummat ham musibatlanayotgan birodar Doim aytganmiz, agar kelinglar islomga foydamiz tegmasa, keyin zarar yetkazmaylik. Musulmonlarga yordam bera olmayotgan bo'lsak, kelinglar ularga zarar yetkazmaylik. Islomni dushmanlari xohlar kofirlar bo'lsin, mushriklar bo'lsin. Qachon bizga nisbatan jur'at topadi birodarlar? qachonki biz Robbimizga osiy bo'lsak, qachonki Robbimizga gunoh qilsak, qachonki Alloh va Rasuli qaytargan amallardan qaytmasak, kofir, mushrik, munofiq, murtadlar bizga jur'at topadi birodarlar. Xotirjam bo'ladi. Bu ilohiy qonun bu. O'zimizda paydo bo'lgan kamchiliklarni isloq qilaylik birodarlar. bo'lmasam mana shu vaziristonda aylanib yuraveramiz banu isroil qirq yil yuravergan ekan biz ham yuraveramiz mana shu yerda alloh taolo o'zini risolatini o'zini bu xalifalik haqqini bu qur'on hokimiyatini birodarlar har bir o'tkinchiga beravermaydi birodarlar muxlis bo'lgan xolis Xudo uchun amal qiladigan, Alloh yaxshi ko'rgan amallarni qiladigan sahobalarga ergashgan kishilarga beradi. Birorta sahobani ko'rilganmi, eshitilganmi? Tahajjud o'qimaydigan sahoba. Bir-biriga qo'pollik qilyapkan, bir-biridan yuzi bo'lib ketyapkan, bir-biriga hasad qilyapkan, sahobani ko'rilganmi, to'g'rimi? Ko'rilganmi? Bu torlikdan, bu boshi berk ko'chidan chiqish kerak birodarlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topa olmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topa olmaysiz siz o'sha kunlar. malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.